Минатиот пат го обработивме само првиот стик од 13-тото поглавје на Јован, Евангелието по Јован. Значи. Еве да го прочитаме повторно. Пред празникот Пасха Исус, знаејќи дека му дојде часот за да премине од овој свет кон таткото, љубејќи ги своите во светов, ги возлюби до крај. Минатиот пат спомнавме. Исус знае дека му доаѓа крајот во смисла на тој земскиот живот во тоа смртно тело, знае дека му остануваат од прилика, може би, 24 час. И неговиот ум вопшто не е заокупиран со самиот него, со самиот себе, значи со неговиот живот, со како што минатиот пат спомнавме со, ете, може би некои неостварени желби или како што обично луѓето пред смртта размислуваат на такви нешта, туку целосно е свртен кон учениците. Ќе видиме и зошто, мислам, минатиот пат исто така доста го спомнавме причини, но ќе видиме една исто така многу голема причина оваа вечер. Но предходно да спомнаме еден пример. Човек, еден човек, значи, добива повик од својот матичен доктор, телефонски повик. Докторот му вели, после прегледаните и установените резултати, имам за тебе една лоша и една екстра лоша вест. Нормално човекот вели, ајде да ја слушнеме први лошата вест. Докторот му вели, ти остануваат само 24 часа живот. Страшно! Па може ли нешто по-лошо од тоа да има? И сега ај кажи ми која е таа екстра страшната вест. Докторот му вели, ова требаше вчера да ти го кажам. <laughs> Значи, опрашани се само мигови до крајот на неговиот живот. Е сега, кога вам ви ви кажале дека имате само 24 часа живот, што би направили? Мислам дека имаше и некои филмови холивудски, 24 или не знам 48 часа. Се што има пари дома ќе отиде, ќе ќе ќе ќе се забавува, ќе ќе испроба она што не немал прилика да го проба во текот на на, на животот. Мислам луѓето обично така размислуваат. Ќе оствари некоја ете неостварена желба. Ќе се издува до крај. Едноставно луѓето се заокупирани со самите себе. А го гледаме овде во оваа ситуација Исус, кој што вопшто не размислува за самиот себе. Има нешто многу поважно и од неговата смрт дори. Во прашање една многу важна лекција, неверојатно важна лекција, суштествена лекција, би рекол, и за неговите ученици, и за нас денес. И потем, ова не е единствената лекција, реков минатиот пат. Цели пет глави се опфатени во овие 24 часа од Евангелието по Јован, односно повеќе од пет глави. Петте глави се конкретно на оние совети, директни совети, обштење што Исус го има со своите ученици. А потоа и нели, вечерта кога го судат, го малтретираат, па и самото разпнување, значи тоа се веќе 7-8 глави опрашање. Скоро до, до самиот крај. Значи, за време на вечерата, кога гјаволот, значи, читаме се во вториот стих, кога гјаволот веќе стави мисла во срцето на Јуда Симонов Искариотски за да го предаде Исус, знаејќи дека таткото му предаде се во рацете, дека излезе од Бога и дека оди при Бога, стана од вечерата, ја соблече горната облека, зеде крпа и се препаша. Што ќе прави Исус? Имаше 24 часа живот во ред, иако знае дека ќе премине од овој свет кај својот татко, знае дека не е тоа дефинитивен крај, меѓутоа, со што си го губи времето Исус? Еве, да размислиме, размислиме онака човечки, знаете, како што спомнавме предходно, човек кој што знае дека само 24 часа има од својот живот, кој знае, ќе води, може би, ќе лудува или ќе, ќе го живее животот. Но Исус Има 24 часа, но како, како да си го губи времето, со што си го губи времето, со, со каква глупост би рекол некој. Петиот стих вели, потоа налија вода, откако нели се препаша, се, облече облеката, па се препаша со крпа, налија вода во садот за мејни, почна да ги меј нозите на учениците и да ги брише со крпата со која беше препаша. Неверојатно. Ова мора да е многу важно, штом на Исуса му е прво на памет, иеко знае дека се ближи крајот. Пред се не крајот за него, меѓутоа крајот на, на, та, на тоа негово физичко присуство со неговите ученици, што ќе биде со нив понатаму. А тие, учени, недоучени, треба да сватат една многу важна лекција. Лекција која што денеска ние обшто човекот тешко ја сваќа, а е суштествена. Која е таа лекција? Филипјаните втора глава, од трети стих. Не правете ништо од надпреварување или од суетно честолюбие, вели Павле, туку во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе си. Нешто што тешко се учи, нешто што е тешко за еден човек во неговата грешна природа. Сметајте се понизно, доку во понизно сметајте се еден друг за поголем од себе си. Не гледајте секој само за, на своето, туку секој нека гледа на она што се однесува за другите. Овде се двете основни работи. Човекот се раѓа горд и се раѓа себичен. Дали ги забележавте стиховите? Значи, во понизно сметајте се еден друг за поголем од себе си. Че Господ сака да не научи на понизност и Господ сака да не научи на несебичност и потоа следат оние стикови описот на, всушност, на во кратки црти на Христовиот живот. Што дојде да покажа, да покаже Исус и каков живот тој живееше на земјата. Се понизи, стана слуга, како еден од нас, и беше послушен се до, послушен се до самиот крај, до смртта на крстот. За разлика од него, учениците, повторно да спомнеме неколку стиха од Лука 22 глава, мислам дека минатиот пат малку спомнавме нешто од овој дел, стихови кои што се однесуваат на истата таа вечер, од седмиот стих, се вели и дојде делот на бесквасните лебови, кога требаше се заколе басхалното јагне, и ги испрати Петра и Јована велејки. Че Исус ги праќа Петар и Јован и им вели Одете и пригответе ни да јадеме, да јадеме паската. А тие му рекоа Каде сакаш да ти ја приготвиме? А тој им рече, внимавате, внимавате сега, се тоа не е, не е за джабе, значи се е осмислено. Ете, која ќе влезете во градот, ќе ве сретне човек кој носи врчва со вода. Нешто не невообичаено за тоа време. Обично жените оделе по вода. Тоа било нивна работа. Но ќе сретнете човек со вода, со врчва вода, одете по него во куќата во која ќе влезе и речете му на домакинот, учителот прашува каде е собата во која ќе јадам паската со своите ученици и ќе ве однесе во горната соба и така натаму, таму ќе биде паската. Ој дел ми беше битен. Зошто? Затоа што во истата таа глава во 24 стих на вечерата Тие се препирале кој од нив е поголем, односно е најголем. А Исус сака да ги научи дека во Божето царство работите се сосема поинако. Обично кога размислуваме за слуга, како што било обичај тогаш и таму, одејќи по тие неасфалтирани улици, значи не било како денес, па дури и да биле асфалтирани во сандали, боси, обичајот бил да слугата, обично тоа не било евреи, било некој слуга, значи нај, нај, најдолен што можело да биде, да им ги измие нозете. Но тие сега се припираат и велат кој? Јас? Може и Петар и Јоан кои што биле пратени од Исуса во тоа го читавме се од 22 глава Лука, си вела, каде е сега оној слугата? Ја донел водата, значи водата е тука, легенот е тука, крпата е тука, слугата го нема. Што правиме сега? Јас да ги ми однозите, Нема шанси. Сам јас сум најголем од сите. Петар. Тоа од папа. Јаков или Јован, слично. Јаков и Јован поготово. Нема шанси, па тие предходно барале да бидат на првите места од лево и од десно на Христа. Пак е врски преку својата мајка. Јуда нема шанси. Ако читате Духот на пророќство, веле дека Јуда бил оној кој што секојаш ги потикнувал тие муабети за тоа кој е најголем. И не само Јуда, не само Јаков, не Јован, не само Петар, сите, сите се припираат околу тоа кој е најголем. А Исус што току ќе ги научи на лекција кој е најголемиот во Божето царство? Не е онака како што ние размислуваме онака човечки. И често пати некојаш може би се случува кај нас некоја си највалкана, најобична работа да да му ја оставаме на некој друг. Не јас. Не, не ме, не ме факете. Не ми го взимајте ова за греф, мегуто често пати И не е секојаш, значи кај нас не е така, фала му на Бога, сепак не е така, не сме до толку. Ке си се најадеме, ке имаме заеднички рчики, после танирите, пуп таму, и кој ке ги мие танирите? Јас не, некој друг таму ке ги мие. Така во една црква имало една многу важна работа која што требало да се заврши. Во црквата биле секој, некој, било кој и никој. <laughs> Е, сега слушате внимателно, не знам дали ќе го разберете, пошто ја тешко малку го разбирам ова. Од секој се побарало да се заврши работата. Но секој бил сигурен дека некој ќе ја заврши. Било кој можел да ја заврши, но на крајот никој ја завршил. Или не ја завршил. Некој се налутил, оти никој ја завршил, бидејќи требало секој да ја заврши. Секој мислил дека било кој ќе ја заврши, но никој сватил дека секој нема да ја заврши. Па на крајот се се завршило така што секој го обвинувал некој што никој ја завршил работата што било кој можел да ја заврши. <laughs> Не да Боже да е вака. Тогаш ние воопшто не сме ја научили, научили лекцијата на тоа што значи да се биде христијан, христијанин. И која е најголемата величина во христијанството? Токму понизност на она што Исус тука сака да ги научи. Но, во случајов, сепак некој станал, некој се препашал, некој го зел легенот, некој ја зел крпата. А тој некој за чудо не бил ни еден од 12 минута. Туку бил Исус. Господ, кој што не читавме, не дочитавме во Филипјаните, се подразбира тие стихови, ни се многу добро познати, го остави небото, го остави престолот и се симна стана како еден од нас, стана слуга и ни слугуваше. Тој дојде за да служи, а не за да му служат. Каков пример? Каков пример им остава и овде на ним? Ќе прочитаме до 17 стих, иако ќе нема време се, со сето ова да се бавиме, меѓутоа ќе истакнам две личности овде кои што се битни и во тој правец ќе го насочам размислувањето. Меѓутоа први да прочитаме што се случува. Читавме негде до петиот стих. Шестиот стих така дојде до Симона Петра, но за, за да дојде до Симон Петар, Исус од кого почнал? На кого прв му ги измил нозите? Ево не го открива духот на пророштото. Од левата страна до Исуса седнал Јуда, се протуркал некако. Затоа што и тој сакал да биде прв. Не знам како му било на Јаков во случајов. Затоа што Јован седел од десната страна до Исус. Моле? <laughs> Десничар и левичар, И Исус, знаејќи дека, читавме тоа во вториот стих, кога ја, вели ѓавол остави мисла во срцето на Јуда Симон Искариотски да го предаде, знае дека Јуда е тој кој што ќе го предаде, затоа што уште предходно во 12 глава веќе го осмислил комплетниот план, тој нему првин ќе му ги измие нозете. И ова било, верувале не, меѓутоа тоа било последната шанса да Јуда го истер, ги истера тие мисли, доека не биде целосно за поседнат од дјаволот. И така, во круг стигна, стигнува кај Петар. А Петар му вели, Господи, ти ли мене ќе ми ги миеш нозите? Од кој причини Петар го вели? Повторно од исти, не може да смисли, ти, нашиот Господа, ти ќе се понизуваш да не ги миеш нозите? Нема шанси. Исус говори му рече, ти сега не знаеш што правам јас, но после ќе разбереш. И точно наистина, поима немале учениците што прави Исус. Најважната лекција, може би, тука им е предочена и тоа на дело Исус, во првиот стик велеше, нели, любејќи и своите во светов, ги возлуби до крај и веднаш ја демонстрира таа љубов. Што значи тоа да се љуби до крај? И да се служи Петр му рече, ти никогаш нема мене да ми ги измееш нозете. Ама никогаш. Нема такво нешто да се случи. И веднаш потоа, откако Исус ке му каже, па нема не, да имаш дел со мене, ако тоа не се случи, е, тоа ќе измиме целиот. Добро, со ова Петр покажува дека сака да биде со Исуса. Го сака, ги тоа не го сака до крај. Ке видиме. Сепак е нема таа љубов да го љуби до крај. Па затоа таму во последната глава од Евангелието по Јован ќе, ќе има директен дуел. <laughs> Три прашања ќе му бидат поставени. Во подосна за тоа. Симон Петр му рече, Господи, измими ги не само нозете, туку и раците и главата. Исус му рече, на, измене, на изменео треба да му се измиат само нозете, зашто е целиот чист. Вие сте чисти, но не сите, зашто знаеше кој ќе го предаде, зато рече, не сите сте чисти. Ако ги изми нозете, ја зеде својата горна облека и пак седна на трпезата и им рече, Разбравте ли што ви сторив? Вие ме викате мене учител и Господ. И право велите, зашто тоа сум. И така како јас Господ и учител, ви ги измив нозете, се понизив, и вие сте должни да си ги миете нозите еден на друг. Зашто ви дадов пример и вие да правите онака како што ви направив јас. Вистина, вистина ви велам, слугата не е поголем од својот господар, ниту пратеникот е поголем од оној кој го пратил. Кога го знаете ово, блажени сте, ако го исполнувате тоа, ако го правите тоа. И со ова Исус не е мислил само од три месеци на три месеци да се симнеме доле и, како што некој тука денеска, мислам, кажа често пати многу формално, да си ги измиеме нозен. Не, е туку постојано да си служиме еден на друг, да бидеме спремни да си служиме еден на друг. Да го мислиме другиот повисок од нас, читавме во Филипјаните. Да не мислиме само за себе, туку да мислиме и за другите. Тоа е лекцијата што Исус сака да неа, што им ја прикажал на дело на учениците, а и денеска нам сака да ни ја прикаже. И сега реков, вниманието ќе го свртиме на Јуда и Петар. Не за джабе го спомнав Јуда, првиот на кого што Исус му ги измил нозите. Не стои во текстот, меѓутоа духот на прошлото ни открива дека Јуда бил згрозен од тоа што го гледал, кога Исус се наведнал и почнал да му ги мие нозите. Не можел да замисли такво нешто. Јуда го гледал Исуса на царски престол и тој покрај него. А цар не може да си дозволи такво нешто да прави. Знаеме дека, ако читаме коптежот на вековите, често пати се бунел, често пати бил незадоволен, често пати не му се допадјале методите, начините и оно што го правил Исус. Па други ги подбуснувал другите ученици против него. И за чудо другите ученици многу го ценеле. Бил учен, го бивало, но го било криво зашто тоа Исус не може да научи од него. Па дори оваа вечер сакал некоја лекција да му одржи. Меѓу, тоа, меѓу другото и едно од причините зашто го предала и таа, сметајќи, сметајќи дека на тој начин ќе го убрза устоличувањето Христо, ка нема шанси Исус достане да на крст да виси или воопшто не знаел што после тоа следи и како сето тоа ќе заврши. Но како и да е, откако Јуда ќе свати, и тоа го свати уште многу порано, Поготово и оваа вечер, откако Јуда ќе свати дека Исус, наместо земни, нуди духовни благодати, вели копнушот на вековите, заклучил дека Исус никогаш нема да дојде до чест и дека нема да може да обезбеди високи позиции за своите следбеници. Тоа го заклучил. Затоа одлучил, сега внимавајте, затоа одлучил да не се врзува многу за Исуса, за да не може да се повлече кога тоа ќе му текне, кога ќе сака. Одлучил да биде внимателен. Значи, на дистанца. Од далеко. го следам Христа, ама од далеко, на дистанца. Зато што поблизо е, по, е опасно. Лабава врска. На денеска се популарни такви лабави врски, врски од интерес, на дистанца. Не до крај. Денеска тешко наоѓате љубов до крај. Не, се од некој интерес. Пресметана врска. На дистанца. Од чунки од дистанца од подалеку малку поголем преглед имаш на работите, можеш да наблюдуваш и да бидеш внимателен како што бил Јуда, па да не сгрешиш нешто, да не да не си наштечиш на самиот себе си. Значи, себичност. Кога зборам за значи, една земска врска, маш, жена, дечко, девојка, ако вие сте со личноста за да самите себе си усреките, пиши пропало. Е тоа е на дистанца, оддалеко. Јуда така решил да го следи Исус, откако видел дека нема никаква корист. Исус не може да обезбеди некој позиции за нив. Таков бил и Петар, не бил поразишен од Јуда. А пазите, Јуда го предал. Внимавајте. Ако ние го следиме Христа на дистанца, ако пресметано сакаме на дистанца да бидеме од Него, далеко да го следиме, како што, како што гледам, а, тоа е тенденција на целата црква како тело да се оддалечува од Христа и да го следи од дистанца, тогаш може да се случи утре да го предаде Исуса. Или ако некако Петар да се одрче од Исуса, што е водеднакво страшно на некој начин. Видите, Петар во Лука 22 глава, значи веќе споменатата 22 глава, на Лука 5, 4 стих. Кога Исуса ќе го фатат, што се случува? А кога го фатија, го одведоа и го воведоа во домот на правосвещеникот. Сеја внимавате, Петар одеше по него оддалеку. Петар бил воопшто цело време ваков, и тоа кога избила кризата, сушност се покажал каков е. Го следело далеко. Кога пак запалија оган среде дворот и седнаа наоколу и Петар седеше меѓу нив. Меѓу кој? Меѓу кој седеше Петар? Меѓу оние кои што велеа расни го, расни го. Значи, еве ја дистанцата. Доволно близу јас така сметам, барем доволно близу, за да, ете, тука бидам некаде до Исуса, тоа се две столици, кои што знаеме да кажеме, меѓутоа и не толку близу, за да не ме приметат дека сум со Него, дека сум Негов, да не ме идентификуваат како Негов следбеник. Дали таков живот живееме? Дали такви следбеници сме Христови? Се плашиме да луѓето не не дознаат кои сме, што сме. И по тоа. Целата оваа случка открива каков бил Петар. И кога една слугинка го виде како седи догнот се загледа во него и рече, и овој беше со него. Петар го препознаа. Но тој одрече велејки жено, не го познавам. И малку потоа го виде некој друг и рече, и ти си од нив. А Петар рече, човеку, не сум. И кога помина околу еден час време, еден друг потврдуваше, на вистина овој беше од, е, со него, зашто е галилеец, А Петар рече, човеку не знам што зборуваш. И потоа Петар одзапеа. запеа. И на Петар му беше јасно, што значи оние Христови зборови. Знаете, кога одлучувате да го следите Христо од далеку, тогаш полека, но сигурно вие нема ни да приметите во какво друштво сте. Ке почне да ви го друштвото на, на, на, на безможниците, Па како што вели првиот псалм, како беше не оди, па не седи, знаете, тоа е процес. Ке се сретнеш, па ке почнеш да одиш, па ке седнеш и веќе си еден од нив. И не застанува сето тоа тука, следуваат и други чекори. И на крајот ќе завршите како предавник на својот Бог или како оној кој што ќе се одрече Не човеку, не сум јас со него, јас него познавам него. И утре кога ќе дојде, ќе дојде тешки времења, не само што ќе одрекувате дека се Христови следбеници, туку и први ќе отрчате во полиција и ќе ќе предадете некој од своите браќа. Да, значи нема дистанца. Христос она што сака да ги научи учениците е целосна преданост. И затоа ги учи и на понизност. И како што тој ги любел до крај, ги не люби и нас до крај, ние исто така треба да му возвратиме со таква љубов, до крај. А видите што се случува во црквата. Загрижувачко, запрепастувачко. Јас пред некоја вечер, откако беше постирана онаа слика на Фейсбук, каде што женска крштева женска, значи не ни жена, праше, како што јас знам, Јас не знаев, јас поставив прашање, кој се овие, од, од која деноминација се? И Деја ми одговори, ова е слика од што току завршениот конгрес во Нови Сад. Не можам да ви описам, опишам како се, како се чувствувам, да кажам. Јас се чувствував како предаден. Дори напишав во коментарот, овие преку ног ни сменија религијата. Јас така го доживам тоа. Па, кој како сака нека пишува и нека го правда тоа. Не е во прашање маж, жена или не знам, некоја си, како се вика, дискриминација на жената. Не, пото се разви дискусија, дори тука оној Зоран Велевски, наш брат македонец што живее во Италија, тој има жена естонка, ја се запознав со нив лани, беа во Штип. Каже дека таму била бртучетка, односно бртучетка на неговата жена. И откри дека била ракоположен старешина во црква во Естонија. Да, тоа беше вечерта кога се крштеваа 2-13 души. Че значи, едно од крштевањата беше женска, крштева женска. И тоа беа, да не кажам, полуголи на сликата. Црквата очигледно и тоа на... Иако сакав да да му потврдам на некој начин на еден наш брат, дека глобално црквата оди во тој правец, тој сметаше дека не, тоа се некои поединци, меѓутоа еве се покажува дека е глобален од кој што го зазева. Црквата се оддалечува од Христа, црквата сака од дистанца да го следи Христа. Демек еве, ние сме христијани, ама и не не сметате сега за толку забегани. Ако сте близко до Христа, ќе ве сметаат токму за забегани, за фанатици. Катастрофа. Меѓутоа, Господ има свој народ, а тоа се луѓето кои што се понизни, кои што го следат Христа до крај и го љубат, заборавив, меѓутоа, еве, го знаеме и на памет, тој дел, тој пасос. Петр, пазите, не застанал тука. Во 21 глава Јован, што се случува таму, првите два-три стика, што читаме? Петр, Заведеевите сино, Јаков, Јован, уште некои таму се спомнати, кај отидоа? Се вратија на својот стар бизнис. Заборавија готово дека Исус ги повика да бидат ловци на риби, а, се извинувам, на луѓе, се вратија на својот стар бизнис, да ловат. И пазите, тука има еден интересен момент. Да, вие можете, мислам, кој ве врзал од црква? Може да излезете од црква и да се вратите на својот стар живот. Ама дали се забележувате што уловиле таа вечер тие? Без Христа ништо не уловиле. Животот ќе биде безсмислен, животот ќе биде празен. Ако се вратите таму, во тој црн свет. И потоа Исус стапува на сцена и вели фрлете ја мрежата и тогаш била преполнета. И подолу таму во таа глава ќе дојде на ред која ќе ја проучаваме Исус три пати ќе му постави прашање на Петр, ме любиш ли ти мене? Зошто? Па затоа што ако мене ме любиш, треба да ме любиш како што јас ве возлюбив вас, до крај. Нема откажување, А не од дистанца, не од далеку, не е со тебе сум или не сум со тебе. Каде е Петар, храбриот Петар, кога рече дека и сите да се откажат, јас од тебе не се откажам. <laughs> Се изгуби. Но еве поука имавме прошлиот пат, дури потоа, откако се излеал Светиот Дух Петар е на висина на својата задача. Вие ке не спречите да не проповедаме. Вас ке ја прашаме или Бога ке ја прашаме? кјавате пета глава дела апостолски. Тоа се Божите луѓе. Тоа се вистинските негови следбеници. Што него следат од дистанца. Не се плашат да се идентификуваат како христијани, па се кријат зад граѓански издруженија тама или не знам што. Да не должам понатаму. Нека му е слава на Бога што, ете, Господ има свој народ и Господ ќе си го заврши делото со тој свој народ. Двајца или тројца или пет души за Господа бројката не е проблем. Сетите се само на Гедеон. Нека му е слава на Бога. Амин.